Գիծական մանրապատումներ։ Ալեկոծում։ Երբ բյուջետային հիմնարկի շարքային ծառայող Թմբոկյանը սովորականի նման աշխատանքից վերադարձավ տուն, կինն անսովոր առոգանությամբ նետվելով նրա գիրկը զվարթ բացականչեց։ «Ի, աչքդ լույս, վերջապես պրծանք մեր ներթերը սղոցող այդ գարշելի վհուկից»։ Թմբուկյանն արդեն կռահեց, որ խոսքը առնչում է դիմացի կրվարար հարևանուհուն։ «Փարք Աստծո, փարք Աստծո», ասաց նա եւ ակամա հետաքրքրվեց։ Սակայն ով է նոր հարևանը։ Իսկ ինչու ես հարցնում։ Ամուսնուն հարցին հարցով պատասխանեց կինը. Դե պարզապես ուզում եմ իմանալ, որ հանկարծ ինչպես ժողովրդական առածն է ասում, մրից չելնենք մրջուրնանք։ Վայ, ինչ ես ասում, ինչ մրուր, ինչ մրջուր։ Զարմանքախառն հանդիմանանքով առարկեց կինը։ Մեր նոր հարևանը բոյով, բուսով, թևով, թիկունքով, կիրթ ու հմայիչ մի երիտասարդ է։ Հա, չուտես, չխմես, նստես ամբողջ օրը երեսին նայես։ Հեքիաթասացի հանգի շարունակելով հեգնեց Թմբուկյանը։ Իա, հակագրոհին ըտվեց կինը։ Չլինի խանդում ես։ Է, էդեր պակաս խանդնում շունն է։ Ինքնավստահ պատասխանեց Թմբուկյանը։ Սակայն անկախ Թմբուկյանի վարթագույն լավատեսության Այդ օրվանից նրանց երջանիկ ընտանիքի խաղաղ եւ վետվետուն ջրերը սկսեցին հետսհետե պղտորվել եւ ալեկոծվել։ Քանի որ ցողնացությունում ընդունված է լոկ 5-րդ հալիքի արկայության դեպքում նոր միայն անհանգստանալ, ուստի ռադիոլուսողների ուշադրությանն ենք արժանացնում Թմբուկյանի ընտանեկան հաջորդ ալեկոծումները։ Վեցերորդ ալիք։ Այդ օրը Թմբոկյանը սովորականից շուտ վերադարձավ տուն, որովհետև հերոստատեսությամբ դիտելու էր իր սիրելի ֆուտբոլային թիմի խաղը։ Բայց ով զարմանք, հերոստացույցը չկար։ Տեղը բազմագույն ցաղիկներով լեցուն մի գեղեցիկ ծաղկաման էր դրված։ Գնիկ, այլայլված բացականչեց Թմբոկյանը։ Ինչ է։ Մարտականորեն թևերը կողքին կանթած արձագանքած կինը մեր հերոստացուցի տեղնասից ցաղկաման է հայտնվել։ Այդ ինչպես է, որ ցաղկամանը տեսնում ես, բայց միջի բազմագույն ցաղիկները ոչ։ Ցաղիկները նույնպես տեսնում են գրողոտանի, եւ պետք է խոստովանեմ, որ անչափ գեղեցիկ են։ Բարձրած շաշակ, գիրտ ու կնամեցար։ Մեր նոր հարևանն են նվիրել։ Սակայն այս պահին ինձ ոչ թե բարձրածոշակ կիրթ ու կնամեցար նոր հարևանի նվիրված ծաղիկներն են հետաքրքրում, այլ պարզապես մեր հերոստացույցը։ Ինչի դե պետք։ Ֆուտբոլ եմ նայելու։ Բա խաղադաշնում համար է։ Համենանդեպս ոչ իմ։ Ֆուտբոլը ես գերադասում եմ դիտել հերոստացույցով։ Անհնարին բան ես գերադասում։ Նախատեց կինը։ Ինչու՞։ Զարմացավ Թամբուկյանը, որովհետև հերոստացույցը մեր նոր հարևանի տանն է։ Ի տարբերություն քո նմանների նա ֆուտբոլի փոխարեն սիրում է էրոտիկ ֆիլմեր դիտել։ Էրոտիկ ֆիլմեր զայրացավ Տմբուկյանը։ Հա, ինչու ես իզուր զայրանում։ Եթե ժամանակին երջանիկ բախտը նրան շփտար եւ ինձ նման հրապուրիչ եւ սեքսուալ կին պարքևեր, ուստի նայել էրոտիկ ֆիլմերի փոխարեն ֆուտբոլ կդիտեր։ Լավ, ինչ ուզում է թող դիտի, դա իր գործն է տեղի տվեց Տմբոգյանը։ Սակայն ինչու հատկապես մեր հերոստացույցով։ Թող իր համար գնի։ Այ, հեշտ է ասել գնի, հեգնեց կինը։ Ինչու՞։ Որովհետև փող չունի։ Որտեղից գիտես։ Բա որ ունենար օրվա ծխախոտի եւ օղու փողն ինչու պետք է ինձ խնդրես։ Քեզնից այլալված բացական չես Տմբոգյանը։ Հա, ինձնից հանգիստ պատասխանեց կինը։ Հետաքրքիր է, ինչու ես գետաձիի նման աչքերը չռել վրաս։ Չլինի խանդում ես։ Ա, այդ էր պակաս։ Խանդնում շունն է։ Երկարաձիկ հառաչելով պատասխանեց Թումբուկյանը եւ գլխի կոր գնաց ֆուտբոլի խաղադաշտ։ Եթերորդ ալիք։ Թմբուկյանի ուրախությանը չափուսահման չկար պաշտոնի բարձրացման առնչությամբ կարևոր հանդիպում է ունենալու։ Զգեստապահարանում իր նոր կոստյումը փնտրել չգտնելուց հետո տագնապահար ճճաց. «Կնիկ, ի՞նչ է»։ Զայրացած հայտնեց կինը եւ ապա հեգնանքով հարցրեց. «Չլինի զգեստապահարանում հրդեհ է բռնակվել»։ «Ավելի վատ քան հրդեհը», անկեղծորեն պատասխանեց Թմբոգյանը։ «Նոր կոստյումս չկա»։ «Պահ, պահ, պահ, պահ»։ «Էլ ոնց կլինի»։ Շարքային чиновник Թմբուկյանի նոր կոստյումը չկա, արհամարալից բացականչեց կինը եւ ապա զայրացած ասաց. Նոր կոստյումը չկա, հինը հագիր։ Լավ էլ քեզ սազում է։ Ինձ անհանգստացնող նա վենևիրել հին կոստյումից սազելը չսազելը չէ, այլ այն թե որտեղ է նորը։ Մի վախեցիր, համենայն դեպս չեն գողացել։ Բա ուր է։ Տվել եմ մեռնոր հարևանին։ Ինչու՞։ Գնացել է գիշերային ակումբ։ Բա թող գնար, Իմ նոր կոստյումն ինչու տվեցիր։ Յա, հետաքրքիր մարդ ես, է։ Զարմացավ կինը։ Առանց նոր կոստյումով ով նրան ներս կթողնի։ Գրողը ծոցին թողնեն, իմ փոխարեն օտարի մասին ես մտածում։ Վա, կամած, կամած խոսիր, հանկարծ մատ չլսի, հայտարարք չլինենք, ամոթողար շշնջաց կինը։ Ինչու՞։ Որովհետև հանիրավի հարևանիդ օտար ես անվանում, դա լավ չի, լավ չի։ Լավ, ասենք օտար չի բայց ինչու է իմ նոր կոստյումով գիշերային ակում գնում, որի տեղը նույնիսկ ես չգիտեմ։ Այդ երբակաս որի մանայիր, ասաց կինը։ Միթե մորանում ես, որ դու հեղինակավոր գերատեսչության պարկեշտ ու բարեխիղճ ծառայող ես եւ ոչ թե մեղա աստված ինչ է եկել բերանս։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ նոր կոստյումը չպետք է տայիր Ալֆոնսին։ Ահա թե ինչ Սորտովեցկինը։ Ուրեմն քեզ անհանգստացնողը ոչ թե նոր կոստյումդ դե, է, այլ պարզապես խանդում ես։ Պահ, պահ, այ դեր պակաս խանդնում շունն է։ Մի տեսակ մեղավոր քրտմնջած Թմբուկյանը եւ լուրմունջ հակնելով հին կոստյումը գնաց պաշտոնի բարձրացման առնչվող հանդիպման։ Ութերորդ ալիք Մի օր էլ Թմբուկյանը տուն մտնելուն պես նայելով շուրջը զարմանքից քարացավ։ Իրոք, իրոք քարանալու բան էր։ Քանզի տանը ոչ սեղան կար, ոչ աթոռ։ Այ քեզ բան։ Զարմացած բացականչեց նա։ Հա, ինչ է պատահել։ Հայտնելով ամուսնու կողքին, անվրդով հարցրեց կինը։ Այս ինչ կողոպուտ է, որտեղ են մեր սեղանն ու աթոռները։ Պա, այս ինչ կողոպուտ է։ Հեգնանքով վրա բերեց կինը։ Լսողն էլ կկարծի, թե իրոք այդպես է։ Միթե դեմ ես, որ մեր նոր հարևանն իր ընկերների հետ պրեֆերանս խաղա։ Անշուշտ դեմ չեմ ոչ միայն պրեֆերանս, այլև դուրակել թող խաղա։ Դա արդեն իր գործն է։ Ըստ քեզ, եթե սեղանը աթոռ չունի, ուրեմն հատակի վրա պետք է խաղա, հա? Պորտկուն ծիծաղով ասաց կինը եւ ապա իսկույն լրջանալով հանդիմանեց։ Ամոթ քեզ, հազար ամոթ, որ մի քանի աթորի ու սեղանի համար քիչ եմ ունում օրինական կնոջդ տեղն ու տեղը խղտես։ Ախոր խնդիրը սեղան ու աթորի մեջ չեն, խեղճացած կրտմնջաց Տմբուկյանը։ Պարզապես զարմանում եմ, թե ինչ ես գտել այդ խաղամոլ ստահակի մեջ։ Հա, հա, հասկացա։ Խորամանկորեն աչքերը կկոցելով ծոր տվեց կինը։ Ուրեմն խանդում ես, հա? Է, Այդեր բագաս, խանդնում շունն է որ Արարկես Տմբուկյանը եւ այդ օրվանից հետո նախաճաշը, ճաշն ու ընթրիքը պատոհանի գոքին էր անում։ 9-րդ հալիկ եւ ահա մի օրել բանը հասավ այնտեղ որ Տմբուկյանի լեփ լեցուն տան գրեթե ողջ իրերը հայտնվեցին նոր հարևանի հարկի տակ։ Տմբուկյանը ստիպված կնոջից պահանջեց որ գնա ու յետ բերի տվածն ու տարածը։ Որքան էլ զարմանալի է, կինն այս անգամ ոչ միայն չարարկեց, այլև ամենայն հրճվանքով զոհվեց, զարդարվեց ու գնաց։ Անցավ 1 ժամ, 2 ժամ, կինը չկա։ 1 օր, 2 օր, կինը չկա ու չկա։ Երբ լրիվ սպարվեց Թմբուկյանի համբերության pašարը, նա կամաս սեղմեց նոր հարևանի դռան էլեկտրական զանգի կոճակը։ Ո՞վ է ներսից լսվեց Տոմբոկյանի կնոջ կայտար ձայնը։ Ես եմ աղամնյակս, քո ամուսինը, անասելի քնքշանքով արձագանքեց Տոմբոկյանը։ Ինչ ես ուզում։ Քեզ, սիրամարգս, երբ ես բարեհաճելու տուն վերադառնալ։ Չգիտեմ, դեռ անորոշ է։ Ոնց թե զայրույթից բացականչեց Տոմբոկյանը։ Ուրեմն դեռ մնալու ես այդ այդ տականքի մոտ։ Լսիր, Չլինի խանդում ես։ Փակ դրան ետևից հարցրեց կինը։ Է, այդ երբակահաս։ Ես ում շունն եմ։ Հառաչելով պատասխանեց Թմբուկյանը եւ գլխիկոր մտավ իր դատարկ բնակարանը։ Լավ է ուշ, քան երբեք։ Մեր ցանոթությունը տեղի ունեցած ծովի մակերևույթից հազարավոր կիլոմետրեր բարձրության վրա։ Փարիզ-Երևան չվերթի իմնատելում։ Նոր գերահամար ու կպչուն հարցասիրություն եւ իմ սպառվող համբերության վերջնագծում ստիպված զոհաբերեցի այցեքարտս եւ հետնել հանուն քաղաքավարության ասացի, որ հարկ եղած դեպքում կարող է զանգահարել։ Եվ ահա հարկ եղած դեպքը ճուշացավ։ Զանգահարեց Բարև, Գևորգ Մարկոսի Հարությունյան ջան։ Ո՞վ է։ Ոյ, ցավը տանեմ։ Միտե արդեն մոռացել ես։ Ինչը։ Ինքնաթիռը։ Ո՞ր։ Փարիզից Երևան թռչող Boeing-ը։ Հա, հիշեցի, հիշեցի։ Պարզապես հիշողությունս մի պահ դավաճանեց։ Ոչինչ, մխիթարեց նա։ Եթե քո փոխարեն մեկ ուրիշն ական զբաղված լիներ ոչ միայն հիշողությունը, այլև օրինական կինն էլ կդավաճաներ։ Դավաճանը լսեցի, միտքս մի բան անցավ։ Բիզնեսմեն եղբորս տղայի գործընկերը դավաճանել է նրան։ Ընդամենը մի քանի 10000 դոլարի պատճառով։ Գարիպես անմեղ տղան կարող է վարկաբեկվել։ Սակայն ինչ կարող եմ անել։ Վա, ո՞նց թե զարմացած բացականչես նա հանրապետության ամենահարգված այրերից ես, հետնել ազգային ժողովի падգամավոր, ել չեմ խոսում այն իրողության մասին, որ քաղաքի հարկային տեսչության պետը ձեր անունով է երթվում։ Բնական է, որ իմ անունով պետք է երթվի, քանզի քրոջս ворթին է։ Հա, բա, հա, ցավը տանեմ, հենց դրա համար էլ խնդրում եմ բարեխոսես։ Բարեխոսեցի։ Մի քանի օր անց կրկին զանգահարեց Բարև Գևորգ Հարությունյան ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Է, ոչինչ։ Ա ոչինչ ասացիր միտքս մի բան անցավ։ Վերջին կնոջս միջնակ տղան ռեստորանից մեկում ընկերների հետ կայֆ բռնելիս շիշ միշ բաժակ մաշակ գլխ մլոխ է ջարդել։ Ում գլոխը։ Է, բնական է, հալալ ընկերների հո խուլիգան չի, որ ուրիշների գլոխը կոտրի։ Եվ պատկերացնում ես Գևորգ Հարությունյան ջան, այդ սովորական լուն ոստիկանությունը քրեական ուղտ է դարձրել։ Սակայն ինչ կարող եմ անել։ Յա, ոնց թե ինչ կարող ես անել։ Եկնես նա եւ ապա նույն կերպ ավելացրեց։ Կարող է պատահի քո ծանրակշիռ հեղնակությունն ու ազգային ժողովի падգամավորի մանդատն իմն է։ Ոչ, իմն է, սակայն ել ինչ սակայն ցավը տանեմ։ Ընդհատես նա։ Շտաբ խոսիր մենթերի հետ եւ հասկացրու, որ իզուր տեղը սեպ չխրեն տղայիս ու նրա ընկերների ազնիվ փոխհարաբերությունների մեջ։ Շտաբ խոսեցի, հասկացրի։ Հաջորդ անգամ կրկին լսափողի միջից ականջս սղոցեց նրա տհաճ ձայնը։ Բարև, Գևորգ ջան։ Ինչ ես անում։ Է, կարդում եմ։ Ա, կարդալ ասացիր միտքս մի բան անկա։ Պրոֆեսոր Գալստյանին լավ ես ճանաչում, չէ՞։ Այո, հայրենի գիտության նվիրյալներից է։ Այ տեսնում ես Գևորգ ջան, դու շռայլորեն արժեքավորում ես նրան, սակայն այդ գծուցը չի ուզում նույնիսկ մի հյուծված բավարար նշանակել հարազատ քրոջս աղջկան։ Խնդրում եմ բարեխոսիր, որ փեշիքարը թափի։ Բարեխոսեցի, փեշիքարը թափեց։ Մի անգամ էլ բարև Գևո ջան, ինչ ես անում։ Հիվանդ եմ, Ա, հիվանդ ասացիր միտքս մի բան անցավ։ Եղբայրս ուզում է վիրահատվել, բայց դեսուդեն ենք ընկնում, չգիտենք թե ինչ անենք։ Հա, երևի արհեստավարժ վիրաբույժ եք փնտրում, հա։ Ա, չէ, հա։ Արհեստավարժ վիրաբույժներն անքան շատ են, որ իրար ոտք են տրոնում։ Մեր փնտրածն ուրիշ բան է։ Ինչ։ Պետական պատվերով բուժվելու հնարավորություն։ Ա, հա, դե դիմեք հարողջապահության նախարարություն։ Է, Գևոջան, միամիտ բան ես ասում։ Հանդիմանանքով ասաց նա. «Բա որ դիմաց չլինեինք, քեզ ինչու պետք է անհանգստացնեինք»։ Սակայն ինչ կարող եմ անել։ Հեչ, դատարկ բան։ Պարզապես պետք է մի փոքր նեղություն գրես զանգահարես մանկության ընկերոջդ Հակոբ Մինայիչին։ Սակայն նա մշակույթի նախարար է, ինչ կապ ունի առողջապահության հետ։ Ազգակցական առողջապահության նախարարը նրա հարազատ հորեղբոր տղորդին է։ Զանգահարեցի մանկության ընկերոջս, նա էլ իր հարազատ խորեղբոր որդուն եւ պետական պատվերով բուժվելու խնդիրը լուծվեց։ Մի օր էլ զանգահարեց թե Բարև Գև ջան, որպեսզի գլուխը չցավացնեմ, խնդրում եմ թուղթ ու գրիչ վերցրու։ Վերցրի։ Իսկ հիմա ինչ կթելադրեմ, սուսուփուս գրիչ։ Սիրելի Վահան, գրաբերս իմ անդավաճան ընկերն է։ Ամենաազնիվ մարդը մեր հանրապետությունում եւ նրա սահմաններից դուրս։ Ինչ կխնդրի, անմիջապես կատարիր։ Առանց վարքյան անգամ մտածելու։ Համբուրներով խոհարազատ եղբայր Գևորգ։ Քանի որ եղբայրս պատկան մարմիններում պատասխանատու աշխատող էր, ուստի անկարող էի թաքցնել անհանգստությունս։ Եղբորուս հետ ինչ գործ ունես։ Յա, բա եղավ Գևջան, հանդիմանես նա։ Ուրեմն կասկածում ես ազնվությանս։ Չեմ կասկածում ես, սակայն, ելին սակայն թելադրածս երկտողն ամիջապես ծրարիր, հանձնիր օկնականիդ, որ բերի ինձ։ Ծրարեցի, հանձնեցի օկնականից տարավ։ Պետք է խոստովանեմ, ինձ այնքան չէր զայրացնում, որ նրա խնդրանքները վերածվում էին պահանջների, որքան անհանգստացնում էր այն, որ գնալով, որպես ուղիղ համեմատական հետս հետե նվազում էին անվանս տարերը։ Գևորգ Մարկոսի հարությունանից վերածվել էի պարզապես Գևի։ Եթե նրա հաջորդ հերոխոսազանգին գերկրճատված անունից մի տարել պակասեր, կմնար միայն գն։ Եվ ահա հանուն այդ միակ գի որոշեցի այլևս չկատարել նրա խնդրանք պահանջները։ Երկար սպասեցնել չտվեց։ Մեկ շաբաթ անց կրկին զանգեց։ Վերցրի լսափողը եւ դեր բարևը չավարտած զայրացած զբաղավեցի։ Ում է քոզում։ Գևորգ Մարկոսի Հարությունյանին շփոծված պատասխանեց նա գրողի ծոցը գնաք դուք էլ ձեր Գևորգ Մարկոսի հարությունանն էլ հետը։ Հասկացա՞ք։ Հո, հասկացա, հասկացա։ Շփոթված քրտմնջաց նա եւ ապա վախվորած հարցրեց. Իսկ ով է խոսողը։ Գն, գն։ Լսապողի միջից ճայթեցի ես։ Տու տու տու տու։ Աներես ցանոթիս փոխարեն հաճելիորեն արձագանքեց լսապողը։ Լավ է հուշ, քան երբեք, թեթևացած շունչ քաշեցի ես։